Ия, е, да дрил, чуй само. Снайпер! Ия. Е, аз идвам с моето слово. Yeah. Чуй само. Снайпер! Негър! Yeah. Нека весенуват, аз не съм генгста. Yeah. Снайпер! Кой ще чуе моето слово? Леко тикам твоето тяло в погрешна права. Снайпер, грамофони негър, снайпер, окей негър, една история в този трак. Чуй само. Давам знак, вкарвам соло прибира Не пия 9-6, нямам време и отварям очи Лев за бензин, не гоня този, който е след мен Аз имам малко, но поставям го на карта Всеки ден ти лът си пазя, там си ти Но не си ми фитила, като вървиш не бързай Не и този път, по този път Наричат ме да дрил в играта, удара понасям Там, че ти допада в стил, отнасям те като тайфун Когато вляза слепите, мога да заслепя Да накарам глухите да чуят как буча Като гения от плът и кръв С пъпна връв съм вързана за рапа рапър Аз съм хищник, т.е. тръв Тъпчеш крак напред, вървиш рапър Не кичаш но си в стрес На вид рапър, на сън, а? Нека е сън в ден Напълно кул, cool. аз вървя не просто крача Не тичам, а напред вървя Снайпер, окей, негър, снайпер Грамофони, негър, снайпер лекоти към твоето тяло в погрешна права.